Kion corvoi shatas communici inter si. Corvoi estas intelligentai bestoi, ca ili estas mirinde cogne productivai. La birdoi estas crome tre sociemai, ca disponas pri mirinde complexa comunicado. Tion montras prilumigoi de esplorista te amo, de la Universitato de Vieno, quiu analisis son registrajoin de corvoi. Same kiel iliai proximai parenzoi la cornicoi, la corvoi appartenas alla cantobirdoi. Kiel ciui membroi de tiu gruppo, ili possedas spezon de dua laringo, quiu estas ancaunomata sirinxo tiun specialan organon ili tamen ne usas por cantado, sed por producti certain vocoin per ciui ili comunicas inter si. La esplorista teamo de la Universitato de Vieno esploras sur esplorstazio en Malsupra Austrio, kion tiui vocoi signifas. La comunicado de la corvoi estas tie considerata kiel fenestro alla scio de la bestoi. La esploristoi tiu cele faris experimentoin en cui estis presentatai son registrajoi de conatai cae neconatai individuoi alla corvoi cae oni tiam observis la reagoin de la birdoi. Cetio, la gruppo povis montri che corvoi povas ecconi unula alian laula vocio, char ciel ce la homo, ciu corva vocio havas individuan son coloron. Ciam corvo vocas, tiam do la alia escias, ciu parolas. Sed kion ili diras unu alla aliai? Quelcae vocoi havas certan fixan signifon, cae estas usatae ciam en la sama contexto. Al tio appartenas vocoi de alarmo, de defendo, cae ancao pri nutrajo. Tiui vocoi estas celite applicatae de la corvoi por comunici al sam specianoi en la circa oajo minacantan dangeron au la ceeston de nutrajo. Comence shainis paradoxe che la bestoi vocas sian sam specianoin al fonto de nutrajo, cion ilia povus havi por si mem solai. La esploristoi montris che ili faras tion precipe tiam, ciam ili ne povas atingi la nutrajon sen helpo de aliai corvoi. Ofte naturae nutrajo fontoi estas defendatae de pli grandai bestoi, exemple de lupoi. Unu sola corvo en tio ne havus chanson. Pro tio gi vocas ciam gine progressas, aliaen gruppanoin al mangiado. Nur ciam suficeda bestoi collectigis, por resisti contra la lupo, cae por misquidi gin, tiam ili al cune. La bone el socia conduto ia eble surprisos, char corvoi ne estas ciam consideratae el positiva vido. Parol turnoi ciel steli ciel la corvoi, nigra birdo cae corvo nigra tago, aperas en la ciutaga lingvo uso tre ofte. Ancau la esprimo corvaige patroi ofte estas applicata por prescribi sen aman cae sen emozian conduton dege patroi al siai infanoi. En realo, corvoe zorgas sin offere por siai idoi, gis ili estas complete plen crescintai ce tio regas justa labor divido. Patrino cae patro zorgas samgrade pri la idaro, cae ne havas en tio fixan attribuadon de laboro. Ecte ciam la iunae birdoi estas plen kreskai ili aliancigas al grandai grupoi. Nun gravas pruvi antau aliae corbidoi sia incapabloin, amicigi cun aliae, cae trovi vivo partneron. Tiu cele, ili presentas spezon de danzo, cion ili accompanas per plei diversae sonoi. La tie usatae vocoi estas, alie o la nutrajo vocoi, tre varieblai. La corvoi en la esplor stazio faris tre individuain bruajoin, por presenti sin. La esploristoi credas che la bestoi ce tiu presentado antau siae samspecianoi shainigas sin pli fortai por aciri pli bonan posizion en la socia strukturo de la gruppo. Crome, versaine tiu conduto servos por trovi partneron, cae crome giludos gravan rolon por la longtempa daurigo de para rilato.